Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio da nastavimo govoriti o njegovim savršenim osobinama kojima se on Tebare Vetala opisao u svojoj plementoj knjizi i sunetu poslanika Muhameda sallallahu alihi wasallam. Večeras, draga braće i cijene sestre, kao što je već najavljeno, govorit ćemo o jednoj novoj Allahovoj Tebareke Vetala osobini, novoj u smislu našeg govora, a on je znači oduvijek i zauvijek opisan tom, tom osobinom koja je od njegovih savršenih osobina dijela, a radi se znači o osobini svojstva dolaska Allaha tebareke, tebareke ve ta'ala i odmah kada se kaže svojstvo dolaska, misli se dolaska Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnji dan, na dan kada svi ljudi budu sakupljeni, kada svi ljudi budu okupljeni i oni prvi i oni posljednji, tada će Allah tebareke ve ta'ala doći i spustiti se na mahšer. Kako? Na koji način? To ostavljamo u znanju Allaha subhanahu wa ta'ala jer niko ne zna niti može ući u kakvoću Allaho i Tebareke ve ta'ala osobina na nama je kako smo do sada kazali i o čemu smo već govorili da potvrdimo svaku osobinu kojom se on Tebare Kevetala opisao u svojoj plemenitoj knjizi ili sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme da je potvrdimo u smislu znači prihvatanja ne u smislu ulaska u kakvoću. A s druge strane, mi ne negiramo kakvoću. Kakvoća postoji, ali njeno znanje zna samo Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanuhu u suri Al-Bekare u 210. ajetu kaže znači ovo su prvi ajeti koje ćemo citirati e, a šejh Ibn Taymije Rahimahullah znači u svojoj knjizi Akidatul Vasitije navodi te ajete kao dokaz znači osnova dokazivanja kod ehli sunneta, oni koji slijede Muhammed alihi salatu wasalam i prvu generaciju muslimana od ashaba potvrđuju ovo svojstvo naravno znači ovim ajetima koje ćemo mi večeras sa boda govoriti. Pa ovaj prvi ajet od četiri ajeta je u suri Al-Bekare u 210. ajetu gdje Allah kaže هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور U prijevodu značenja ovog kuranskog ajeta Allah Đelešanu kaže čekaju li oni da im Allah dođe. Znači morate pažljivo e, znači da slušate prijevod ovih ajeta. Znači illa en ya'tiyahumullah Znači čekaju li oni da im Allah te barek vetala dođe u tminama oblaka mele ike i meleci. Znači Allah i meleci će doći. Vakudi jel emr. I tog trenutka kada se to desi Allah Đelešanu kaže svemu će biti kraj. Svemu će biti kraj. Wa ila Allahi turđa'ul umur. A Allahu Đelešanuhu sve se vraća. Odnosno sve što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, sve će se Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala vratiti. Ovaj ajet kako kažu mu fesiri, komentatori Kur'ana, kažu da Allah Đelešanuhu ovim kuranskim ajetom znači iskazuje svoju prijetnju prema nevjernicima, prema svim onima znači koji su negirali Allaha subhanahu wa ta'ala koji ga nisu prihvatili za gospodara svima onima koji su u lažu utjerivali poslanike koji su im dolazili, kao i našeg poslanika Muhameda sallallahu alihi vseleme, svima onima koji su okretali glave od istine, svima onima koji su negirali istinu, svima onima koji se bore protiv istine, koji se bore protiv njenih sljedbenika, znači svim zalimima, svim nasilnicima, svim oholnicima, svim silnicima, Allah Đelešanu prijeti ovim velikim danom. Znači prijeti ovim velikim trenutkom kada se ljudi budu vratili, kada budu proživljeni na dan mahšara, Allah Đelešanu im prijeti, jer taj dan je velik dan, znači tegoban, strašan, neće ga moći podnijeti. Znači veoma strašan za svakog pojedinca, posebno za one koji nisu bili pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, posebno oni koji su glavu okretali, koji nisu prihvatili istinu sa kojom je došao poslanik sallallahu alihi wasallam. Zato se nameće pitanje, draga braće i cijenje sestre, kakav će njihov hal biti u tom trenutku? Čemu se oni u tom trenutku mogu nadati? وَقُدِيَ emr, Allah Đelešanuhu kaže u ovom kuranskom ajetu, znači svemu će doći kraj. Allah Đelešanuhu će sići, Allah Đelešanuhu će doći i doći će meleci na tom velikom danu, svi će se Allahu vratiti i kakav će znači biti hal, kako će biti stanje kakvo će biti stanje u tom danu kada Allah Đelešanuhu bude znači razdvajao prve i posljednje kada bude razdvajao prve i posljednje neke će nagrađivati po njihovoj zasluzi što su radili od dobra a neke će kažnjavati dok ove koji znači nisu imali imana, nisu imali dijela, nisu imali ljubav prema Allahu Tebare Kvetara i poslaniku sallallahu i veseleme, nisu imali dijela koja su potvrdila na Dunjaluku, njihovu iskrenost da zaista voli Allaha i poslanika sallallahu alihi selleme oni će izgubiti nadu u milost. Biće poniženi. Znači vidjet će da, da je pred njima samo hasara, propast. A to je džehennem kako ćemo vidjeti iz nastavka našeg predavanja. Jer Allah Đelešanu kaže emr wa ila Allahi تُرْجَ umur Prijeti znači svakom nevjerniku da znači, će tog dana Znači u tom trenutku svemu doći kraj, svi će biti vraćeni, svi će biti proživljeni, pa šta čekaš, šta radiš, dok si svjestan, dok si živ, da li pouku prihvataš, da li prihvataš ovo čime te Allah subhanahu wa ta'ala opominje dok si živ, da li ćeš biti svjestan, da li želiš da se potrudiš, da li želiš da se potrudiš. I zato u hadisu koje smo mi do sad više puta citirali u našim predavanjima, u onom serijalu po pitanju Allahovi lijepih imena, od Ebu radijallahu anhu hadis koji je došao i koji je zabilježen e, u, u, u tefsiru Taberja isto tako Ibn Kesira hadis po sebi je znači daif, slab znači slab hadis međutim taj hadis je obuhvatio pošto je on najduži hadis od poslanika sallallahu alihi wasallam učinjaci, učinjaci ga spominju kao hadis koji je poznat po suru, rog kada će se puhnuti u rog. Pa u hadisu došlo znači od samog početka do kraja šta će se, šta će se dešavati. Međutim učenjaci kažu da dijelovi tog hadisa e, su ispravni zbog drugih hadisa koji znači imaju taj tekst dok u nekim dijelovima tog hadisa ima stvari sa kojima sa kojima se ne slažu sa kojima se ne slažu i ne može se potvrditi i govor poslanika sallallahu alejhi ve Međutim u ovom dijelu hadisa koji Ibn Kesir navodi Navodi ga znači i imam ta, e, Taberi u svom isto tako e, tefsiru. Stoji znači da kada se nebesa rascijepe iz ovog prvog ajta kojeg smo znači citirali prvi dio nebesa kada se rascijepi u hadisu stoji sići će stanovnici tog neba meleci na danu sudjen kada ljudi budu proživljeni na mahšeru sići će znači prvi, e, prvi dio meleka, prvog neba, pa će se redati u safove. Pa će nakon toga se rasijepiti drugi dio neba, pa će sići stanovnici, odnosno meleci drugog neba, pa tako od trećeg sve do sedmog neba. Zamislite koji je to broj Allahovi i vetara stvorenja kada se budu u tom trenutku spuštali kada se budu u tom trenutku spuštali sa nebesa i redali u safove na mjestu gdje će biti mahšer, gdje, su ljudi već proživljeni, gdje će oni njih opkoliti, znači sa svih strana opkružiti. Zatim u hadisu stoji, kaže, tada će sići nosioci arša, i ova vrsta meleka gdje, Allah, gdje u hadisu stoji da su karabijuni. A kaže zatim će sići i doći uzvišeni silni Allah te bareke ve ta'ala. Pa se opisuje to stanje da će biti u sjenama oblaka. A mereci u tom trenutku će veličati i slaviti Allaha Đelešanu. Znači veličat će i slaviti glasno. oriće se znači to slavljenje i veličanje Allaha te bareke ve ta'ala. Riječima kako je zabilježeno Subhane zili, zili muliki vali melekut. Slava onome čija je vlast ovog i drugog svijeta. Subhane Rabbil Arši, Zil Džeberut, slava neka je onome gospodaru Arša, Zil Džeberut, kojem pripada svaka uzvišenost i svaka sila. Subhane ledila je mut Slava živom koji umrijeti neće. Allah otpr. Svi prije ovog trenutka su bili ti koji su pomrli, pa je Allah Đelešanu proživio znači proživljenje se desilo, ono o čemu mi pričamo. Zatim, e, kažu u ovoj dovi, Subhanalazi yumitul halaike wala jemut Slava onome koji usmrćuje stvorenja, koji smrt daje svim stvorenjima, wala jemut, a koji ne umire. Subbuhum kudus. Allahu akbar. Nakon toga kaže onome koji kojem pripada slava koji je svet, koji je, znači, pres, ne znam kako bi najljepše preveli ovaj dio, znači, e, kojem pripada svaka slava, svaka veličina, koji je svet, koji je čist od bilo kakvog nedostatka. Rabbul melea var ruh, gospodaru meleka i ruha. kod kudus, znači svetom, slavljenom, onom kojem pripada, koji je čisto svakog nedostatka, subhane rabbinal ala, neka je slavljen naš gospodar uzvišeni subhana zil sultani vel azame slava onome kome pripada vlast i veličina subhanehu ebeden ebeda slava slava znači Allahu te bareke ve taala za vijekove vijekova Znači ovo će oni govoriti meleci koji se budu spustili i sa prvog neba i sa drugog i trećeg i četvrtog i petog i šestog i sedmog u trenucima kada bude Allah subhanahu wa ta'ala se spuštao na taj dan, odnosno u danu mahšera. Ab, e, šeh Abdullah ibn e, Muhammed al-Gunayman, svima vama poznat kada je šerhio e, Kitabu Tevhid iz poznate knjige, znači Sahiha od Buharije, kazao da je ovim hadisom, ovim govorom, imam, znači, Taberi htio da potvrdi svojstvo o kojem mi govorimo. Znači on je htio da dokaže, pored svih drugih dokazivanja svih drugih uh, ajeta hadisa koji postoje, htio je znači ovim tekstom da dokaže e, i potvrdi Allahovo te bareke vetala svojstvo dolaska. Međutim, sam šej kaže, kako smo već kazali na početku, da je hadis daif, znači slab. Ali da drugi tekstovi koji postoje, koji potvrđuju i jačaju, koji su došli Kur'anom i sunnetom, poslanika sallallahu alihi vselema ukazuju na ispravnost. Zato kaže je obaveza da se prihvati i radi po tome. Znači da se prihvati i radi po tome.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 Znači, ili meleci ili tvoj gospodar. Evo je, ti je robbuk, tvoj gospodar. Ili neki predznaci od gospodara tvoga. Zatim kaže onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu. Obrate pažnju, znači ovaj prvi dio ajta zar oni čekaju da im meleki dođu ili da im gospodar tvoj dođe, odnosi se na sudnji dan kako kažemo u Fesir. Odnosi se na sudnji dan. Znači, zar će oni toliko očekati? Neće se povratiti, neće povjerati, neće biti pravi vjernici. Neće se spremiti za taj dan kada budu proživljeni. Zar čekaju, znači, taj trenutak, taj strašni dan, veliki dan, kada budu proživljeni, stale pred gospodara Tebareke Vata'ala, u onom trenutku, u onom stanju, halu, kada se bude spustio gospodar, kada bude došao gospodar, kada bude došli mereci koji će se spustiti, zar to očekuju, zar to očekuju? A ne žele se prije toga popraviti, biti bolji i pripremiti za taj dan. Ili kaže, čekaju, znači ovaj drugi sad dio ajeta, da im dođe neki od znakova tvoga gospodara. Neki od znakova. Ovdje učinjaci kažu neki od znakova misli se, znači znakovi pred kjamerski dan, preznaci sudnjega dana. Pa onda Allah Đelešanu kaže tog trenutka la nefsan imanuha. Tog trenutka kada Allahovi znakovi budu dolazili, čovjek neće imati korist od imana, neće imati korist kada bude u tom trenutku povjerovao. Ako ne bude, kako kaže Allah, lem tekun amenet min qabl. Ako ne bude vjerovao u Allaha prije tih znakova, prije tih velikih znakova kada budu nastupili. Min qabl, znači prije toga, el kesebet fi imaniha ili da uradi nešto od dobrih dijela. Sa vjerom i rad, radom, znači može, može očekivati od hajra. Pa onda Allah Žešan kaže Kulin taziru, čekajte inna muntazirun. Samo vi pričekajte, a i mi ćemo znači čekati. Znači čekat ćemo to, mi vjernici i vi, svi ćemo čekati. I ovo je istina koju je Allah Đelešanu obećao. Dan kada ćemo svi proživljeni biti i stati, dan kada će Allah hu, doći, kada će Allah Želešanu doći da presudi među svojim robovima. I zato i ovaj ajet je isto tako, znači Allah iskazuje prijetnju svima onima koji ne vjeruju, traži od njih da se vrate, prijeti im, ako se ne povrate, ne povjeruju, da će imati susret sa gospodarom Tebare Keveteala na dan koji je jako težak, težak za svakog silnika, oholnika, nevjernika, pa čak će biti težak znači i za ljude koji su bili vjernici i za ljude koji su bili vjernici, osim za one koje Allah Đelešanu sačuva. I zato ovaj drugi dio ajta, znači prvi dio ajta se odnosi na sudnji dan. Kada Allah Đelešanuhu dođe, tvoj gospodar, ili meleci kada dođu, ili čekaju, znači da ne im dođe neki dio preznaka sudnjeg, sudnjega dana. Od Ebu Hureyri se prenosi u hadisu koji bilježi imam Buharija, gdje kaže poslanik sallallahu njih veseleme, sudnji dan neće nastupiti dok sunce ne izađe sa zapada. Allahu akbar. Pa kaže kada to ljudi vide, svi će do jednog da povjeruju, svi će povjerovati, znači svi će imati iman, svi će ostvariti iman u tom trenutku. Pa kaže poslanik, to će biti onda kada nijednom čovjeku neće biti od koristi što će tada vjerovati. Ako nije prije toga vjerovao. Znači sunce kada izađe sa zapada, to su ti znakovi, veliki, koje Allah Đelšanu ovdje nagovještava i ukazuje kada neće iman koristiti ako čovjek nije vjerovao prije. Jer tada će svi ljudi da povjeruju. Imat će iman u Allaha Đelešanu, ali im tada neće iman, neće iman biti od bilo kakve koristi. U drugom hadisu koji bilježi muslim, isto tako od Ebu Hureyri radi Alanhu da je poslanik sallallahu i kazao, kada se pojave tri preznaka sunnijeg dana, nikome neće koristiti vjerovanje ukoliko do tada nije bio vjernik. Pogledajte, znači brate pažnju ova tri velika predznaka sudnjeg dana. Znači kada se dese oni, nikom neće iman koristi, iako će on u tom trenutku da povjeri, neće mu koristi iman. Ako nije vjerovao prije toga, ako nije bio vijenik prije toga i nije kako dobro djelo radio prije toga, pa prvi kaže poslanik preznak je izlazak sunca sa zapada. Drugi je pojava deđala i treći znači pojava životinje koja će izaći iz zemlje. Pogledajte, to su tri, znači u tim trenucima kada se to pojavi, iman više neće koristiti onoga koji u tom trenutku povjeruje, ako nije vjerovao prije toga, prije toga. Zato Allah Đelešanhu u suri Fajr pojašnjava to stanje. Znači stanje kada će Allah Đelešanu da se pojavi, kada će Allah Đelešanu da, se, da, da, dođe, da dođe na mahšer, kada se opisao sa tim svojim svojstvom uzvišenosti, znači dolaska. Kaže Allah Đelešanhu, Kella iza duketil ardu deken deka. Kaže, nikako. U tom trenutku će se zemlja zdrobiti u komadiće, u mrvice. Mufesiri kažu da će Allah Đelešanu tada i zemlju i brda zaranjati, poranjati. Pa neki govore znači da će to tako učinjeno biti u tako velikom pogledu, široko i dugačko, da će moći sva stvorenja, prve generacije i posljednje, i džini i ljudi, svi moći stati na tu ravnu ploču, koju će Allah Đelešan tada u tom trenutku učiniti. Zato u drugom ajtu suri Taha u 108 ajtu Allah kaže La tera fiha uvala emta. Nećeš vidjeti znači nikakvu udubinu, nikakvu uzvisinu na zemlji. Biće tako znači ravna bit će pripremljena za stvorenja koja će biti proživljena i tu na tom mjestu e, stavljena kada izađu iz kaburova svojih. Pa Allah Đelšanu zatim nakon toga kaže Vođa e, rabbuke i kada gospodar tvoj dođe, znači tada će tvoj gospodar doći i meleci će tada biti poredani u redove. Pogledajte, znači doći će gospodar tada kada ljudi budu proživjeni, kada budu sakupljeni. Ovaj ajet pojašava onaj prvi ajet. to mora da se nadovezujemo, da se povezujemo znači s tim. Znači u tom trenutku će Allah Đelešanuhu doći. Ovo je opis znači njegove savršene osobine dolaska. Da presudi kako on bude htio. Kako on bude htio među svojim stvorenjima. Allah znači Allah će doći da presudi, doći da presudi kako on bude htio te bareke, te bareke, ne po našem nahođi, ne po našim željama, ne kako mi budemo htjeli, nego onako kako on te bareke vetala hoće, a njegova presuda je, presuda je pravda. Zatim u suri Furkan, Allah Đelešanu kaže وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ bil gamami wa nuzila al malaikatu tanzila. I na dan kada se nebesa rascijepe ili rastvore. I samo tanak oblak se u tom trenutku pojavi. Tada će se meleki spuštati. Tenzila, spuštati. Ovdje učenjaci kažu, znači mu fesiri, da će se meleci u tom trenutku spuštati kako smo već kazali prvi znači prvo nebo pa će se spustiti meleci drugo nebo spusti meleci treće nebo spusti melec tako do sedmog neba ono kako su prvi dio pojasnili iz one eh, iz hadisa od Ebu Hurire koji govori o suru o rogu međutim ovaj, ovaj ajet ne govori znači direktno da Allah Đelešan će se pojaviti ali ovaj prvi ajet koji smo kazali i one prve koje smo prije toga citirali ukazuju da i ovaj ajet isto tako ima značenje da se misli na pojavu i dolazak i Allaha te bareke vetara i meleka koje, koje znači Allah Đelešanu ovdje nagovještava. Znači svi će oni se spustiti, meleci prvog neba, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog i sedmog na mjestu mahšara gdje će biti okupljeni ljudi, gdje će oni znači opkružiti stvorenja na tom mjestu, a zatim će Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni, veličanstveni, da se spusti onako kako to dolikuje njegovoj uzvišenosti i njegovoj veličini. U kakvoću toga mi ne ulazimo. Zato kažemo i vjerujemo i potvrđujemo onako kako su potvrdile prve generacije od Selefa, da ovi ajeti koje smo citirali potvrđuju Allahovo svojstvo dolaska Znači koje je svojstvo njegovih dijela, njegovih radnji. Mi čvrsto, draga braćo, vjerujemo. Znači vjerujemo u navedenu osobinu kojom se Allah subhanahu wa opisao bez ulaska u kakvoću. Ne ulazimo u kakvoću, ne upuštamo se u to i ne smijemo se upustiti. Niti poredimo njegovo spuštanje, njegov dolazak Allaha te bareke sa znači e, s, dolaskom stvorenja ali spušten poput da kažete e, dolaska nekog velikana nekog prijesednika kako i na koji način dolazi bez najave ili sa najavom kako ga dočekuju znači mi ne ulazimo mi ne ulazimo ali vjerujemo da postoji razlika čvrsto znači vjerujemo da je postoji razlika između Allahovog tebare kevetara dolaska i dolaska stvorenja kao što postoji razlika kako smo kazali između samog dolaska stvorenja nije dolazak običnog e, smrtnika, pojedinca koji nije istaknut u društvu i pojava nekog velikana, prijesednika, e, ministra i slično. Njihov dolazak kad se najave nekom kraju, nekom gradu, nekoj posjeti nisu isti. Tako, znači, postoji velika, ogromna razlika između Allahovog tebare kevetala dolaska i dolaska stvorenja. Ne može se, znači, ni u kom slučaju, ni u kom slučaju porediti. I zato kažemo da nije dozvoljeno također da čovjek promišlja, da razmišlja o tome. E, znači da mu misli e, kolaju kako i na koji način, da pokuša da pojmi to, da pokuša da, da, da znači pojmi Allaho te barek dolazak. Zbog čega znači mu nije to dozvoljeno? Pa upravo zbog toga što je njegov mozak, odnosno razum ograničen. On to ne može pojmiti, znači ne može ni u kom slučaju to pojmiti. Ne može sam sebi to pretpostaviti, ni u kom slučaju. Također kažemo sljedeću stvar, a to je da kada potvrdimo Allahu te bareke vetala dolazak, da će on doći te bareke vetala kako njemu doliku, njegovoj veličini uzvišenosti na sudnjem danu, na mahšer, gdje su stvorenja okupljena, ne kažemo, niti to obavezuje da kažemo šta, upamte znači dobro stvar, da će arš u tom trenutku ostati prazan. Znači Allahov te barek vetala prijesto, najveće Allahovo te barek vetala stvorenje, najopsežnije, znači neće ostati prazno, mi to ne, ne tvrdimo, niti nas obavezuje da to tvrdimo. Kao, znači, ili govor da arš u tom trenutku neće biti prazan, ili da će biti prazan, ili da neće biti prazan. I treću stvar koju je jako isto bitno, znači, jer zašto? Zato što su ovo riječi, ovo su upiti oni zabludjeli, novotara, koji kažu, dobro, ako vi to tvrte, šta će biti s aršom? Gdje, kako? Na koji način? Ako se Allah spusti, gdje će biti arš? Kako će se spustiti? Da li će arš biti prazan? Da li neće biti prazan? I treća stvar je jako bitna. Da kada Allah Đerašan se spusti, ne smiješ ni u kom slučaju da pomisliš i potvrdiš da će ga neko stvorenja obuhvatiti, da će neko znači ga obkružiti i slično tome. Znači ni u kom slučaju ni jednu stvar od ovih ne smiješ tvrditi. Zbog čega? Zato što Allah Đelešanu kaže u suri Al-Bekare u 255. ajetu وَلَا يُحِيتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ I ne obuhvataju ništa od znanja njegovog izuzev što on te bareke vetala hoće, što on bude htio od toga. Ili drugi ajet, وَلَا يُحِيتُونَ بِهِ ilma I oni njega znanjem ne mogu obuhvatiti, ne mogu ga pojmiti. Allah te bareke ve taala ni u kom slučaju tako da je Allah te bareke ve taala takav kako se on subhanahu wa taala opisao a stvorenja ga ne mogu obuhvatiti ne mogu ga pojmiti ne mogu ga znači ni pojmiti niti obuhvatiti a Allah dželešanu obuhvata svojim znanjem sve sva stvorenja. Allah Đelešan kaže u suri Talak u 12. ajetu وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِ شَيْءٍ ilma. A Allah Đelešanu svojim znanjem sve obuhvata. Znači Allah Đelešanu sve obuhvata, a njega stvorenja ne mogu obuhvatiti. E pogledajte, znači kada vidimo da je ovo potvrda ehli sunneta gdje tvrdi, gdje tvrdi znači ovu veliku tvrdnju. Allah Đelešanu opisuje sa svojstvom dolaska šta znači tvrde drugi. Ovu znači osobinu ne potvrđuju svi, ovu osobinu negiraju i ješarije i mu'tezile i šije i druge sekte poput džehmija. Znači oni negiraju, oni ne prihvataju. Negiraju znači ono na što ukazuje ovaj kuranski ajet. Ajet ukazuje na tu veliku savršenu osobinu Allahovog tebare kvetala dolaska. Ali oni, oni to ne prihvataju. Oni kažu Allah što neće doći. Allah ne posjedi osobinu znači dolaska. Jer kaže kada bi to potvrdili Znači osobinu dolaska, to bi jasno značilo da je to potvrda da on te bare kevetala ima džism, tijelo, oblik. A kažu, a znamo da među tijelima postoje sličnosti. Tako da oni boje se. Znači ako bi to potvrdili, da bi ta potvrda značila potvrđivanje Allahu te bare kevetala tijela tijela. A kada potvrde tijelo, to automatski znači ukazuje da postoji sličnost između Allaha i stvorenja. Tako da kažu, ni u kom slučaju nam nije dozvoljeno to potvrdimo. Znači, to je nemoguće. Ne možeš to potvrditi. Zbog čega? Jer oni, znači ove ajete kojima dokazuje ehli sunne, da Allah Đelšan se opisuje svojstvom dolaska, poput ajeta, evo je ti je rabbuk, ili da im gospodar tvoj dođe i surel Nam kako smo kazali ili ovaj drugi surel El u 22. ajetu Vađa Rabbuk i kada gospodar znači tvoj dođe oni to draga braće i cijene sestre tumače i pojašnjavaju sljedećim ajtom iz sure Nahl znači ovo znači na što se misli ovdje u ovom dolazak Allaha Đelešanuhu tvoga gospodara na sudnjem danu, oni kažu to se pojašnja iz sure Nahl 33. ajt gdje kaže Allah Đelešanuhu هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك Zar kažem nevjernici, mnogobošci čekaju da im dođu meleki ili da dođe kazna gospodara tvoga. Pogledajte. Evo je ti je emru rabbik. Ili da dođe kazna, emr, od Allaha još njegova odredba, može biti kazna, znači u ovom slučaju. Da dođe emr, zato kažu da ovi ajeti kojima dokazuje ehli sunne, Dolazak Allaha Đelešanu opisuju ga osobinom, znači dolaska, oni kažu ne, to nije osobina dolaska, nego je to Allahova odredba, Allahov emr, znači na sudnjem danu kada, kada se bude desio. Zato mi kažemo, draga braća, znači ovo ni u kom slučaju nije tačno. I ovo se ne može prihvatiti. Zbog čega? Zato što ovaj ajet iz sure En-Nahl, on tako kako je došao, znači on se tako prihvata. Zar znači nevijenici čekaju da im dođu meleki ili da dođe kazna gospodara. Mi tako to tvrdimo. Jer je ovdje došlo, evo je, ti je emru rabbik. Ili da dođe kazna, odredba laha tvoga. I mi tako prihvatamo. Mu su to tako pretumačili I to je znači prihvatljivo i to je ispravno. Jer Allah Đelešanuhu prijeti u ovom ajetu isto tako nevjernicima. Zar čekaju da im dođu meleci? A dolazak meleka, kako se znači pojašnjava u Kur'anu, jeste ili u slučaju uzimanja duše ili u slučaju kažnjavanja. Znači, zar se neće pomijeti, zar se neće vraza, neće povjerovati u Allaha te bareke vetala ili čekuju da im se duša uzme od strane meleka ili da ih meleci kazne Allahom te bareke vetala odredbom ili znači ovaj drugi dio ajeta ili čekaju da im dođe znači kazna od gospod, emr odredba Allah, kakav znači može doći emr od Allah, kakva odredba može doći kao što došla prijašnjim narodima kao što je došla strašna kazna prijašnjim narodima. Neke je, znači, Allah te bare e, kaznio strašnim glasom. Neke, je znači, jakim silovitim vjetrom. Nekim propadanjima, utjerivanjima u zemlju i slično. Kao što i danas se dešava. Na to se, znači, misli. Mi to prihvatamo da Allahova te barek vetala odredba njegova kazna može biti znači u različitim oblicima kako je već spomenuto u Kur'anu ili kako mi danas to vidimo, a ne pripisujemo to prirodi što je priroda htjela, nego što je Allah subhanahu wa ta'ala htio da kazni određeni narod, određeno mjesto, pa je spustio kaznu i azab, emr svoj, kako on te barek vetala se opisio u toj knjizi. Međutim, ovaj ajet nikako ne može biti taj koji E, tumači prethodne ajete. Zato što Allah ovaj u prvim ajetima kaže Evo je ti je rabuk Ili, znači čekaju dolazak kada će doći tvoj gospodar. Kada će doći, već rabuk, kada dođe gospodar tvoj. Nema emr prije riječi znači gospodara tvoga. Dok u drugom ajetu je došlo, znači Allah on tačno je htio da kaže da se to misli na emr, na njegovu odredbu, njegovu kaznu, do gore se misli na Allaha te bareke kako će on te bareke ve doći. Jer ova tvrdnja ovih novotara, znači zabludjeli frakcija i sekti, je oprečna onim svatajima, razumijevanjima koga? Selefa. Prvi generacija koji su, znači, shvatali ove kuranske ajete onako kako su došli na jasnom arapskom jeziku. Zatim Allah Đelešanu kaže وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا Ajet koji smo već e, pojasnili, znači kada gospodar tvoj dođe, a meleki budu sve u red do reda poredani. وَجِئَ يَوْمَ إِذِمْ بِجَهَنَّمْ I tada će u tom trenutku, kaže Allah Đelešanu, da džehennem se primakne, da dođe džehennem, da se predoči džehennem kako mu fesiri, mu fesiri pojašnjavaju. Kakav džehennem? Onaj koji mala te bare vetala prijeti svima onima koji su znači prijestupnici, svima onima koji su nepokorni, svim znači silnicima, oholnicima. E, u, ovo stanje znači njegovog dolaska e, kada se primakne toga dana, kada se predoči džehennem svim ljudima, Allahu poslanik sallallahu alijih vseleme pojašnjava u hadisu gdje kaže, znači hadis koji bilježi muslim Yuta bi džehenneme yawma idin laha 70000 zimam Doće se sa jehennemom toga dana koji će imati koji će imati 70.000 povodaca. Ma kulli zimamin une elif melek. Na svakom tom povodcu će biti 70.000 meleka koji će ga vući i tegliti. Allahu ekber. Zamislite koliki će biti. Znači ima 70.000 povodaca, tih 70.000 na svakom povodcu 70.000 velikih snažnih meleka koji će ga vući i tegliti. To je dan znači u kojem za, e, kojim Allah Đelešanu prijeti svakom znači onome koji ne vjeruje, svakom onome koji se ne priprema za taj dan. Dan kada se to primakne, kada se to predoči, dan kada budu svi sakupljeni, kada budu svi proživljeni, kada Allah Đelešanu se spusti prije toga kada se mereci spuste, za taj dan čovjek treba da se priprema tog dana će svašta on da pomisli, svašta on znači e, će da vrati svoj film stanja kako on bio, šta je radio, šta je činio i on u nastavku kaže jeume idin yatadhakkaru insan tog dana u tom trenutku će se čovjek prisjetiti svega prisjet će se svi svojih radnji, svih svojih dijela koje znači ranije i kasnije činio. Sve što je radio, on će se prisjetiti. Međutim, Allah što kaže: "Wa lehu zikra." Šta će njemu tada to koristi? Šta će imati od koristi kada se sjeti i prisjeti šta je radio i prije i kasnije? Kakva će korist toga biti? Kada čovjek u tom stanju vidi, kada mu sve to bude predočeno, kada uvidi ko je, šta je, šta je činio i prisjeti se, tada će poželiti i kazati je kulu ja lejteni kad tu li hajati. Kamo sreće, on će kazati da sam se za ovaj dan spremao, da sam za ovaj dan živio, da sam se borio znači na dunjalku kako, kako ovaj dan ili kako da u ovom danu budem spašen, kako da ovaj dan dočekam, kako da radim za ovaj veliki, veliki dan. I u ovom trenutku, kada se čovjek prisjeti ovdje, kako Allah kaže, je li insan, kada se čovjek bude sjetio i prisjetio, to će se prisjeti dobri i loši. Loši će se prisjeti svi svojih loših dijela, svi svojih po, loših postupaka koje je činio. Ali će se i vjernik prisjetiti, pa će zažaliti zašto još pokorni nije bio, zašto još više se nije trudio, zašto još više nije radio dobra djela i pripremao se za taj dan. Pogledajte hadis koji bilježi imam Ahmed, gdje kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد ila an yamuta haraman fi ta'ati Allah. la haqqarahu dhalika al-yawm wa la adda annahu rudda ila ad-dunya kama yazdadu min al-ajri was-thawab kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi kaže neko od trenutka kada ga je majka njegova rodila pa sve do smrti proveo proveo znači na seđdi, na seđdi, kaže u pokornosti Allahu te bareke ve taala učinilo bi se na ovom velikom danu, na sudnijem danu, da je to malo. Znači pogledajte, od trenutka rađanja, pa sve do sudnijeg dana, znači da kada te majka rodi, da padeš na sežu, da se ne mičeš, da si u pokornosti Allahu Đelešanu, sve do sudnijeg dana, kaže, kada nastupi sudnji dan, kada vidiš šta se sve dešava, njemu isto bi se učinilo da nije spreman, da je to malo. Poželio bi da se vrati ponovo, da se vrati ponovo na ovaj svijet, da se još više trudi kako bi zaradio, znači više, više, znači nagrade i dijela. Ovaj hadis kako smo kazali bilježi imam Ahmed, a Še Šuajbar Naud ga smatra vjerodostojan. Znači hadis je vjerodostojan. Pogledajte u tom trenutku, znači stanje i dobrog i lošeg i dobri, znači zbog dešavanja i strahote i sunje i dana i svega toga kada se vidi šta se dešava Šta je ispred njega? Ta vatra razbuktala džehennem, poželio bi i ovakav, znači čovjek koji kada bi od dana rođenja do sudnjeg dana proveo na seždi, poželio bi u tom trenutku se vrati da uradi još koje dobro djelo. Allahu ekber. Pa zamislite kako će ostali ljudi da požele, šta će ostali ljudi da požele, koji nisu u takvom halu, koji nisu u takvom stanju, kakva će njihova želja biti u tom trenutku. Međutim, povratka nema. Danas si ovdje, danas se pripremaš, danas se spremaš za taj veliki dan. Zatim Allah Đelešanhu kaže فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ Tog dana niko neće kao on te bareke vetala kažnjavati. Znači taj dan kada budu okupljeni, kada bude nagrada dženet ili džehennem, one koje bude bacio u džehennem, niko neće kažnjavati kao što će Allah Đelešanu kažnjavati. Odnosno, niko strožije neće kažnjavati, niko neće žešće, jače kažnjavati kao što Allah Đelešanu kažnjava. Pogledajte sada ovdje koja je prijetnja svakom onome koji živi u nadi, kaže Allah je milostiv, niti radi, niti se priprema, niti se sprema. Za ovaj dan kada u tom danu Allah Đelešanu bude žestoko kažnjavao. Kada niko, nikada u historiji čovječanstva nije kažnjavao kao što će Allah Đelešanu kažnjavati. Vi danas imate znači, primjera puno kroz istoriju i danas. Šta su današnji taguti koji umiru, alhamdulillah, koji se e, mijenjaju sa vlasti i slično. Šta su radili? Šta su radili svojim podanicima? Na koji način su ih sve kažnjavali? Nikada niko od njih nije kaznio kao što će Allah Đelešanu kazniti svoje neprijatelje, nepokorni, oni koji su odbili pokornost, niko, znači nikada nije kaznio kao što će Allah Đelešanu takve kazniti na sudnjem danu. Vala yusiku vasakahu ahad. Allah Đelešanu kaže, niko tog dana kao on neće u okove okivati, odnosno tada će u tom trenutku, kako mu Fesir kažu, zebanije, e, okivati ljude džehennemlije koje Allah Đelešanu odrijedio za džehennema, za džehennema. Pogledajte znači to stanje to stanje svih griješnih stvorenja, svi oni koji su odbili pokornost Allahu te bareke vetala, kako će u teškim trenucima biti onoga dana kada Allah Đelešanu se spusti, kada Allah Đelešanu dođe, kada Allah bude presudio između prvi i posljednji, kada Allah Đelešanu te bareke vetala donese presudu. Međutim, postoje i oni koji će biti obradovani. Allah Đelešanu za takve kaže ja nafsul mutmainne irđi ila rabbiki radijetem mrdije. A ti dušo smirena, onaj koji je bio mu'min vjernik, iskreni lao te bareke vetala rob, bit će dozvan ovim riječima. Vrati se gospodaru svome zadovoljna. Ovo su, znači, ovaj ajet ili ovi ajeti, kažu učenjaci, da će biti ovaj govor rečen onima koji budi, ko, e, meleci, znači kojima budu uzmali dušu, obradovat će ih ovim riječima. A isto tako na sudnji dan nakon proživljenja iz kaborova, bit će im rečene ove riječi. Pogledajte znači koje će oni blagostanje imati koju će oni sigurnost i garanciju gospodara Tebara i imati. I ne samo da budu vraćeni, znači Allahu Đelešanta smirena duša, zadovoljna, koja je bila zadovoljna sa Allahom, eh, s kojom je Allah te bareke bio zadovoljan. Allah što on kaže, fedhuli fi ibadi, uđi među moje robove, uđi zajedno sa njima, gdje? Vadhuli dženneti, uđi u moj džennet, prostranstvo koje sam pripremio, znači tebi i sličnim, sličnim, sličnim robovima. I kao, kao što vidimo, znači ovo su radosni mjesti koje će dočekati vjernike prilikom napuštanja dunjaluka, prilikom uzimanja duše od strane meleka, a isto tako prilikom izlaska, prilikom znači dolaska na sudnji dan, će im biti rečeno da su smireni, da su spašeni, da je za njih džennet koji je Allah Đerašanu pripremio, pripremio za njih. Zato u hadisu koji bilježi Taberani, a isto tako Hafiz ibn Asakir, da je došao jedan čovjek poslaniku sallallahu i vseleme, pa mu je poslanik sallallahu i vseleme kazao, kaže, me Reci gospodaru moj, inije seluke nefsem bike mutme inna. Reci gospodaru moj, molim te da moja duša bude znači smirena tobom. Allahu ekber. Pa zatim kaže poslanik sallahu alihi veselem, tu'minu bili qaik, da ona vjeruje u susret s tobom, u otrda bi qadaik, i da bude zadovoljna sa tvojim kaderom, sa tvojom odredbom, bi i da bude zadovoljna tvojom nagradom. Ovo duša treba da znači posjeduje. Za ovo znači ovo stvar treba tražiti da Allah te bareke vetala da imaš ovakvu znači dušu koja je zadovoljna, koja je smirena sa Allahom te bareke vetala, koja vjeruje čvrsto u susret sa Allahom dželešanuhu koji će doći na sudnjem danu. Znači koji je opisan svojstvom dolaska Zatim da čvrsto vjeri u odredbu, kadar, zatim kada je čvrsto vjeri ona je zadovoljna sa tim. Zadovoljan s tim. I zadovoljan sa nagradom koju Allah Đelešanuhu daje svojim iskrenim, iskrenim robojima. Ovdje ćemo navesti primjer koji Ibn Kesir navodi u komentaru ovog kur, e, kuranskog ajeta, međutim taj primjer neće naći u skraćenoj zbirci tefsira kojeg mi imamo na našem jeziku, nego u originalnom, znači tefsiru Ibn Kesira. Gdje spominje, znači, od Hafiza Muhameda ibn Mundira da je kazao u svojoj knjizi koja mu je poznata kao e, knjiga koja nosi naziv El Ejaib, El Ejaib gdje kaže da je jedna grupa muslimana koji su bili u vojnom pohodu u predjelu Bizantije bila uhapšena. Grupa znači je bila uhapšena i dovedena pred kralja tada. I kralj u tom trenutku im je naredio odnosno ponudio da prihvate njihovu vjeru, da ostave din, da ostave islam. Pa je zaprijetio svaki onaj koji ne bude prihvatio din, kršćanstvo, da će mu glavu osjeći. Pa kaže Ravija, koji je znači po imenu Kubas ibn Razin Ebi Hašim, kaže u tom trenutku su dovedena trojica pred njega. I sa trojica su ridet učinila. Otpadništvo. Ostavili su islam. Prihvatili su znači njegov din. Pa su, kaže, došli sa četvrtim. Ponudili mu istu stvar. Međutim, on je odbio. Pa kaže, kraj naredio da mu se osjeće glava. Kad su mu osjekli glavu, kaže, bacili su je, bacili su je u rijeku. Tako da se ona potopila u tom trenutku. Međutim, nakon toga ta glava je isplivala. Znači, nakon što je ispla, počela da puta okrenula se prema ovoj trojici, pa je kazala, ja fulan, ja fulan, ja fulan. Ovdje je došlo kaj nadihim bijesmaihim, pa ih je počeo dozivati, ta glava je počela dozivati tu trojicu njihovim imenima. Pa kaže, kala Allahu ta'ala fi kitabihim, pa im se obratila, znači ta glava riječima. Zaista je uzvišen Allah kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ja ejetuhan nefsul mutma inne irđi'i ila rabbiki radijetem merodije, fedhuli fi ibadi vedhuli dženneti. Znači u tom trenutku je kazala, o ti smirena dušo, vrat se gospodaru svome zadovoljna, uđi među moje robove i uđi u džennet. Allahu ekber, glava osjećena. Ibn, uh, Ibn Kesir navodi u svom tefsiru, znači glava osjećena, potopila se, zatim ispliva, počela puta okrenula se prema ovim murtedima koji su ostali odinuli islam. Kaže, nakon toga, nakon toga, znači u ovoj predaji, kada je to kazala, ponovo je znači potopila se više, nakon toga nije se, nije se pojavila na površini vode. Te kada ti nasara i juslimu, kaže se u predaji. Gotovo znači je došao trenutak da svi kršćani koji su bili tu prisutni da prihvate din. Čak mele, kralj koji je bio tu prisutan. A ova trojica, ova trojica znači koja su učinila to otpadništvo, vratili su se vjeri nakon tih riječi. Ponovo su povjerovali. Zatim kaže nakon toga Uođae Fida umin abdil halife odnosno zatim nakon toga je došlo, došao otkup od halife Ebi Džafer Mansur, znači koji je poznat kao Ebu Džafer Mansur, njegov hilafet je trajao od 136 do 158. godine. Otkupio je tu trojicu zarobljenika muslimana tako da su oslobodili. I ovu znači priču prenosi e, kako smo kazali u knjizi El a isto tako se nalazi u knjizi odnosno u tefsiru Ibn Kesira. Znači pogledajte iskrena duša, prava muminska duša, Allah Đelešanu podari keramet i zato mi vjerujemo u keramete. Mi vjerujemo u čvrste keramete. Znači da iskreni pravi Allahovi te barek ve ta'ala e, pravi iskreni, e, pravi iskreni robovi Allah posjeduju keramete. Međutim, ti kerameti mogu biti vidljivi, mogu se potvrditi samo kod osoba koji žive din, koji žive islam. Kada vidiš čovjeka da ostupa, da odudara od puta poslanika sallallahu alihi vseleme, a da se priziva da posjedi određene karamete, zna da je to laž. Znaj da je to laž, da nije istina. Međutim, kada vidiš čovjeka koji zaista živi din, islam, sunet poslanika sallallahu alihi vseleme, pa mu se nađu određena čuda, određeni kerameti, vjeruj vjeruju zato što ehli sunne vjeruju u te keramete i ti keramete se dešavaju kroz istoriju islama sve do današnjih dana i Allah Đelešanu je uvijek učinio da umetu se nalaze iskreni Allaho i vatala vatala robovi koji posjeduju određena čuda Allahom te bareke vatala voljom. Na kraju navešemo nekoliko koristi iz našeg večerašnjeg predavanja. Prije svega, draga braćo, znači prije svega ovo večerašnje predavanje, ajete koje smo citirali, koje smo kazali, su potvrda kojim potvrđuje pravac cehli sunneta, znači sebenici poslanika, ashaba radijallahu hum potvrđuju Allahovo te bareke svojstvo dolaska kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao onako kako njemu dolikuje onako kako njegove veličini dolikuje njegove veličanstvenosti u čiju kakvoću mi ne ulazimo ali čvrsto vjerujemo da će Allah Đelešanuhu doći na danu mahšera kao što vjerujem da se svake noći spušta on te barek i tamo nebo. Zatim, druga stvar koja je jako bitna, da Allah Đelešanu prijeti svakom poricatelju, svakom nevjerniku, svakom silniku i svakom oholniku ovim velikim danom, danom kada će biti proživljeni, kada će biti svakupen pred gospodarom te bareke vetala, da li se spremaju, šta misle, šta rade po pitanju tog dana. Treće, dokaz iz naših večerašnjih predavanja ajeta jeste da je Allah te kevetala iznad stvorenja, iznad stvorenja, iznad arša subhanahu, subhanahu wa Zatim večerašnje predavanje odgovor svakom onom koji negira u osobinu, svakom onom koji pogrešno tumači navedenu osobinu o kojoj smo govorili. Zatim ovi ajeti potvrđuju dan proživljenja, vraćanja i obračuna kod Allaha te bareke spuštanje i dolazak meleka na kjameskom danu i njihovo redanje u safove. Također, znači, ovi ajeti, draga braća posjeću na svakog pojedinca, svakog razumnog insana koji posjeduje razum, koji čita Kur'an, koji strepio od džehennema, da se pokaje, da se vrati Allahu Đelešan, da se trudi, da bude bolji, da što bolje, znači, dočeka taj dan u kojem neće koristiti ni metak, ni djeca, niti bilo ko, osim dobro djelo koje je činio, koje je činio iskreno radi Allaha, te bareke, te bareke Molim Allaha Đilošan da oprosti nama i vama naše grijehe, da nas pomogne da ustrajemo u dobročinstvu, da nas izvede s ovoga dunjalka, da je on te barek vetala zadovoljan s nama, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, dojedi naše safove, zbliži naša srca, da nas učvrsti na istini. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ent, astakvirke, wa tubu wa